kako do lijepog, smirenog, spokojnog i sretnog života. Kako da se nosimo sa svakodnevnim iskušenjima koja nas pogađaju i kako da iz tih iskušenja izađemo kao pobjednici. Kako u ovom stanju u kojem trenutno živimo, kako da sačuvamo svoju vjeru. Kako da sačuvamo svoju vjeru i izađemo iz nje ovog stanja kao bolji vjernici, iz ove situacije da izađemo kao bolji vjernici. I do sada smo govorili o brojnim temama i savjetovali jedni druge na mnogo šta od odazivanja Allahu subhanahu wa ta'ala, pridržavanja za njegovu knjigu Kur'an i za sunnet Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam od učenja svoje vjere i drugih savjeta. Zasigurno, jedno od rješenja za stanje u kojem se nalazimo, jedan od izlaza iz situacije koja nas je snašla, jeste i lijepo ponašanje. Prije svega, lijep, prefinjen karakter, moral, a zatim ono što slijedi nakon toga, lijepo obhođenje jednih s drugima. Zasigurno, lijep moral karakter i lijepo obhođenje ponašanje jednih prema drugima je rješenje za stanje u kojem se nalazimo. Danas ljudi uglavnom vode brigu samo o sebi. Ne znaju ni za koga drugog osim za sebe. Počesto i članove svoje porodice zapostavljaju. Vrijeme je učinilo svoje. Dunjaluk je učinio svoje. svoje. Svako je okupiran sobom. Čak roditelji toliko ne vode računa o djeci. Niti djeca uvažavaju, respektuju, cijene svoje roditelje. Mnogi misle da mogu živjeti sami, da ne trebaju gledati na komšiju, kako on živi, kako je on zanoćio, gladan ili sit, Mnogi misle da mogu živjeti sami, grdno se varaju, obmanjuju samo sebe. Nema lijepog života, nema sretnog života, nema rahatluka, prije svega u prsima, a zatim i u svemu drugom, osim u lijepoj riječi drugom. Osim u osmijehu siromahu, starcu, njegovom pomaganju i inače pod pomaganju jednih s drugima. Kako su naši prethodnici govorili, ljudski život na Dunjaluku ne može se odvijati kako treba, kako bi svaki od nas želio, volio, osim u međusobnom podpomaganju. Moramo živjeti jedni s drugima, a ne možemo u našem svakodnevnom komuniciranju i suživotu obhoditi se loše jedni prema drugima. Nemoguće da stalno komuniciramo i da budemo stalni jedni, stalno jedni uz druge ako se loše obhodimo jedni prema drugima. Zato definitivno izlaz iz situacije u kojoj se nalazimo, iz ovih mračnih smutnih kušnja, dunjalučkih spletki i obmana, zasigurno je u lijepom ponašanju. Prije svega moralu, karakteru, a zatim i lijepom obhođenju ponašanju jednih prema drugima. U arapskom jeziku za moral, karakter koristi se termin ahlak. Čak je ova riječ postala prisutna i u našem jeziku. Često je spominjemo i mi. Međutim, pod ahlakom se misli na čovjekove unutrašnje sklonosti. Dakle, unutrašnje osobine koje su postale svojstveni dio čovjeka. Dakle, kada se govori o ahlaku, odnosno moralu, karakteru čovjeka, kaže se u definicijama islamskih učenjaka da je to ono što je dio čovjeka, što je postalo svojstveno čovjeku. Moral, karakter, jeste ono na što se čovjek ne treba nagoniti, ne treba se prenemagati, već je to dio njega, on je takav. Postao je i sa svakim se na takav način obhodi. Nećeš vidjeti da sa sjednim se lahko obhodi i pokazuje lijep moral, a kada je u društvu drugoga onda se napreže, prenemaže, oznoji se malte ne, dok je u prisustvu drugog. Ne, on se sa svima podjednako lijepo obhodi jer je čovjek takvog karaktera, takvog morala. A kada vidimo dakle lijepo obhođenje, kada vidimo lijepe riječi, kada vidimo osmijeh, blagost, onda kažemo da je to da je to edeb, da je to ponašanje. Kada se govori o ovom ahlaku, prije svega, kaže se da postoji lijep ahlak, moral, karakter i loš ahlak. Moral, karakter. Svakako mi govorimo o lijepom i postićemo jedni druge na lijep moral karakter. Na onakav moral i karakter kojim je živio i kakav je pri sebi imao Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, jer nam je on uzor u svemu. Kao što je rekao Allah subhanahu wa ta'ala, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ Vi u Allahovom poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam imate najbolji uzor. A loš moral karakter jeste ono što nijukom slučaju ne smije se naći pri vjernicima. Kada se govori o lijepom moralu karakteru, zasigurno ono o čemu treba govoriti, jer smo mi ljudi i komuniciramo jedni s drugima, susrećemo se svakodnevno jedni s drugima, treba govoriti o moralu karakteru, ponašanju, obhođenju ljudi jednih prema drugima. Međutim, kada se govori o karakteru, moralu, prije svega misli se i na naš moral, naše ponašanje, naše obhođenje sprem Allaha subhanahu wa ta'ala. Svakako, da postoji naše ponašanje, obhođenje sprem ljudi i o njemu govorimo, ali isto tako treba naglasiti da postoji lijep moral, lijep karakter, lijepo obhođenje, ponašanje sprem Allaha subhanahu wa ta'ala. A kada se govori o tom moralu, ahlaku, onda se misli dakle na prihvatanje. Ko se to lijepo obhodi prema Allahu dželovala? Onaj koji prihvata sve što dođe od Allaha. Zar smije čovjek, sićušan, čovjek, rob, da prkosi Allahu subhanahu wa ta'ala i da kaže ne, nije tako, ne, to nije istina. A to se spominje u Kur'anu ili se spominje u vjerodostojnom hadisu. Dakle, pod lijepim obhođenjem roba sprem rabba, Allaha Jalla Vala jeste da prihvati sve ono što dolazi od Allaha Subhanahu Wa Ta'ala. Zatim da se nimalo ne dvomi, da to potvrdi i kaže Allah je rekao gotovo, završena stvar. Zatim da se maksimalno zalaže na činjenju onoga što mu je Allah Subhanahu Wa Ta'ala naredio i da se ostavi onoga što mu je Allah Subhanahu Wa Ta'ala zabranio. Da ima lijepo ponašanje prilikom spomena Allaha Subhanahu Wa Ta'ala da razmišlja o svome gospodaru, da mu Allah Subhanahu Wa Ta'ala nije kao neko drugi. Allah subhanahu wa ta'ala mora da nam bude najpreči. O njemu trebamo najviše razmišljati, o njegovim lijepim imenima, uzvišenim svojstvima, njegovim stvaranjima koje svakodnevno gledamo. Samo što otvorimo oči, čim se probudimo, vidimo dokaze postojanja Allaha subhanahu wa ta'ala. Allah treba da nam bude najpreči. Nakon toga svakako trebamo uvidjeti uh, koliko je bitno i lijepo se obhoditi prema ljudima. I nije mali broj šerijatskih tekstova, kuranski ajeta i hadisa Allahovog poslanika alihi salatu wasalam u kojima se zajedno spominje obhođenje prema Allahu i obhođenje prema Allahovim stvorenjima. Obhođenje prema Allahu, uzvišenom Allahu i obhođenje prema njegovim stvorenjima. Uzvišeni Allah zajedno to spominje u Kur'anu na mnogim mjestima čime nam poručuje da naše obhođenje prema Allahu, makako ono dobro bilo, neće biti primljeno. Allah to neće primiti sve dok se ne budemo lijepo obhodili prema njegovim robovima, prema njegovim stvorenjima. Niti će naše lijepo obhođenje, ponašanje, naša lijepa rija, riječ, osmih, blagost i slično pomaganje ljudi neće biti primljeno kod Allaha subhanahu wa ta'ala sve dok ne budemo vjerovali u Allaha sve dok ne budemo prihvatali ono što dolazi od Allaha, dok ne budemo potvrđivali, govorili jeste to istina. Dakle, uzajamno je povezano obhođenje prema Allahu i obhođenje prema Allahovim stvorenjima. Mi se trudimo svakako, izučavajući vjeru, da što je god moguće više lijepo se obhodimo prema našem gospodaru, Allahu subhanahu wa ta'ala da kada čujemo neki kuranski ajet, kažemo jeste, tako je došlo u Kur'anu, vjerujemo. Potvrdi se da je doista taj hadis rekao Allahu poslanik Muhammed sallallahu alihi wasallam, kažemo tako je, Allah ga je poslao, s tim prihvatamo, trudit se da radimo koliko smo u mogućnosti. Međutim, isto tako, trebamo se naučiti lijepo obhoditi prema Allahovim stvorenjima, prema prvenstveno ljudima, jer s njima svakodnevno dolazimo u kontakt. Pa u ovoj emisiji poslušajmo šerijatske tekstove iz Kur'ana i Hadisa, koliko je to vrijedno, koliko je to korisno lijepo se obhoditi prema drugima, imati lijep moral, karakter, lijepo se ponašati u prisustvu drugih ljudi i lijepo se obhoditi prema njima. Pa tako, Allah subhanahu wa ta'ala svoga poslanika, vjerovjesnika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, da bi nam ga učinio doista uzorom u svemu, odnosno da bismo se mi poveli za njim u svemu, kaže Allah subhanahu wa ta'ala da je on Muhammed sallallahu alaihi wasallam na posebnom stepenu morala. Na posebnom stepenu morala, da se on najljepše obhodio. Svakako čovjek želi da bude najbolji. Želi da bude onaj u koga će se i drugi ugledati. Pa ako želiš da budeš najbolji, onda se i ti ugledaju najboljeg. Onda i ti slijedi najboljeg. Ne možeš ti do tog najboljeg što postoji na Dunjaluku doći osim preko Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, osim putem njega, slijedeći, slijedeći njega. Pa tako kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-Qalam وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ I doista si ti, o Muhammede, na posebnom stepenu morala. I doista. Onaj koji bude proučavao, izučavao životopis Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, reći će Allahu, istinu si rekao. Istinu si rekao, gospodaru moj. Onaj koji proučava životopis Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, kako se on obhodio sa svim kategorijama ljudi koji su bili uz njega, sa svojim ashabima, mladim, starim, zdravim, bolesnim, neukim i sa inteligentnim kako se obhodio sa ženama, kako se obhodio sa muškarcima, kako se obhodio sa djecom, kako se obhodio sa siromasima, kako se obhodio sa imućnim, kako se obhodio sa dobrim vjernicima, kako se obhodio sa grešnicima, kako se obhodio sa vjernicima, kako se obhodio sa nevjernicima, ostaće zadivljen. Onaj koji bude izučavao životopis Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam i posebno akcenat pažnju posvetio njegovom obhođenju, reći će sadakt. Gospodaru, istinu si rekao. Istinu si rekao. Zatim, Allaho poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, zbog čega je bio takav? Kaže, pojašnjava, što također govori o vrijednosti morala karaktera. Koliko je vrijedno biti moralan, karakteran. Koliko je vrijedno lijepo se obhoditi sa svakima. Koliko je vrijedno željeti drugima ono što želiš i sebi. Kaže Allahov poslanik sallallahu alayhi alaihi wasallam innama bu'istu li utammima makarim al-akhlaq. Doista ja sam poslan samo, zbog toga sam poslan, ja sam poslan samo da upotpunim lijep, plemeniti, prefinjeni moral. Allahu akbar. Ja sam poslan samo zbog toga. To je moja misija. Pa se cijeli njegov životopis, sve ono čemu je pozivao, dakle, ovdje se misli i na lijep moral karakter prema Allahu i prema Allahovim stvorenjima, prema Allahovim robovima. Allahu poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam došao je i proveo svoj životni vijek, pogotovo vrijeme poslanstva vjerovjesništva 23 godine danas poduči i da nam bude svjetiljka, vodilja, kako da se lijepo obhodimo prema Allahu i kako da se lijepo obhodimo prema njegovim njegovim robovima. Dakle, kaže, ja sam poslan samo zbog toga. Pa i ti gledaj da svoj život posvetiš izgradnji, popravljanju svoga obhodjenja prema Allahu i prema Allahovim robovima. Zatim, kaže Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem, dakle i pored toga, što je uzvišeni potvrdio da je on na posebnom stepenu morala. I pored toga što je rekao ja sam došao zbog toga, Allah me je poslao samo zbog toga i Allah me je podržavao, Allah me je učinio takvim, da sam ja posebnog morala, posebnog karaktera. Često bi poslanik sallallahu alaihi ve selleme dovio uzvišenom gospodaru da mu podari lijep moral. Subhanallah. Allah kaže za njega, ma ti si na posebnom stepenu morala. Niko nije bio kakav si ti bio. I definitivno Poslanik Muhammed sallallahu alihi wasallam je najodabranije i poslanik i čovjek. Čovjek i poslanik. Kod sebe je objedinio sve moralne vrline, sve vrijednosti, svako lijepo ponašanje kod njega se našlo. Naprotiv, islamski učinjaci kažu da tek sa dolaskom Muhammeda sallallahu alihi wasallam je ahlak, moral, karakter, lijepo ponašanje, obhođenje je dobilo svoju vrijednost. Tek sa dolaskom Muhammeda sallallahu alihi wasallam je Međutim, i pored toga, vjerovjesnik Muhammed, alaihi salatu wasalam, često bi dovio Allahu da uljepša njegov moral. Pa bi znao reći, gospodaru moj, kao što si uljepšao moj izgled, uljepša i moje ponašanje. Allah kaže da je čovjeka stvorio na najljepši izgled. Nakad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Mi smo čovjeka stvorili na najljepši način. A kaže se da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem bio najljepši čovjek. Da je njemu data sva ljepota. I onaj koji poznaje opis Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme to i svjedoči. Međutim i pored toga kaže vjerovjesnik alejhi sallallahu gospodaru kao što si dao mi lijep izgled, kao što si uljepšao moj izgled, uljepšaj i moj moral. Također, znao bi govoriti, Allahu moj, uputi me na najljepši moral, jer doista na njega ne upućuje niko drugi do ti. I od strani od mene loš moral, haša vakjella. A daleko od toga da je on pri sebi imao nešto loše. Međutim, opet, kaže, potvrđuje, štiti se kod Allaha subhanahu wa ta'ala i podučava nas da mi ovu dovu trebamo učiti. Mi, ako je to on učio, a bio je na posebnom stepenu morala, mi smo daleko, daleko preći ove dove. I gospodaru od strani od mene loš moral, jer doista niko to ne može učiniti kao ti. Zatim bi učio, Allahu moj, doista ti se ja utječem od prezrenog morala, od loših dijela i pokuđenih strasti. Zatim, poslanik sallallahu alihi wasallam postiče nas da izgrađujemo svoj moral, da izgrađujemo svoj karakter, da popravljamo svoje obhođenje, ponašanje, pa kaže doista je Allah plemenit i voli plemenitost i doista Allah voli prefinjen moral, karakter, a prezire niskost i loš moral. Zatim kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem Allahu od svih njegovih robova najdraži su oni koji su najljepšeg morala. Allahu ne bilo kome, Allahu, gospodaru svega, i nebesa i zemlje, vladaru svega ovoga. Njemu su najdraži od svih stvorenja oni koji su najljepšeg morala. Zar da se ne trudiš da budeš ti? Zar da ne popraviš svoj moral da Allahu budeš drag? lijepo ti je, lijepo se osjećaš, drago ti kada te vole otac, kada te vole majka, s pravom. Ne dakle što su ti babo i majka, već ti si dobar prema njima, hizmetiš svojim roditeljima, lijepo se ophodiš prema njima, drago ti, vole te. Zatim društvo, zajednica, komšiluk, zajednica, društvo u kojem živiš, općenito, drago ti. Zar da ti ne bude drago, da te voli Allah subhanahu wa ta'ala, da njemu budeš drag, za se nećeš natjecati da budeš i kod Allaha subhanahu wa ta'ala na tom stepenu, da te Allah subhanahu wa ta'ala zavoli. Trebaš, a to ćeš postići sa lijepim ponašanjem i prema Allahu i prema njegovim, njegovim robovima. Također, kaže Allahu poslanik sallallahu alihi wasallam, doista i meni od svih vas najdraži su oni koji su najljepšeg morala. Doista, od svih vas, meni su najdraži oni od vas koji su najljepšeg morala. Pa također, u brojnim hadisima, Allahu poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve selleme naređuje da se lijepo obhodimo zbog ovoga, upravo zbog ovoga, što je on došao zbog upotpunjavanja lijepog morala, što Allah to voli, i što su Allahu subhanahu wa ta'ala najdraži robovi koji su najljepšeg morala. Zatim poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam su najdraži. U drugom citatu stoji meni na sudnjem danu će biti najdraži i najbliži. Na sudnjem danu ko? Oni od vas koji su najljepšeg morala. Zbog svega toga Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam bi koristio svaku moguću priliku da svoje ashabe, a preko njih i nas, podstakne na lijepo, na lijepo ponašanje. Pa tako kaže svojima sahabima, boj se Allaha gdje god bio. Ako učiniš loše dijelo, požuri da nakon njega učiniš dobro dijelo, pa će ga dobro dijelo pobrisati i s ljudima se obhodi na najljepši način. Također kaže, ustraj u svojoj vjeri i uljepšaj svoje obhođenje prema svim ljudima. Kaže, trećem ashabu, Ebu Zeru radijallahu talan, na tebi je da uljepšaš svoj moda, moral i da mnogo šutiš. Uljepšaj svoje ponašanje i mnogo šuti, tako mi onoga u čioj ruci moja duša doista ništa neće popraviti, uljepšati čovjeka kao ovo dvoje. Da se lijepo obhodi sa drugima i da, da čuva svoj jezik, odnosno da mnogo, mnogo šuti. Zatim, izrekao je druge brojne hadise u kojima se spominje vrijednost vrijednost lijepog ponašanja. Pa kaže tako, kako bilježi Ibn Hibban, Imam Ahmed i mnogi drugi, na vagi vjernika, na sudnjem danu, ništa teže neće biti od lijepog ponašanja. Subhanallah. Svaki od nas želi sutra da njegova vaga dobrih dijela, da ta sa dobrim dijelima prevagne loša dijela. Svi mi imamo loših dijela. Mi to dobro znamo kada se zatvorimo među četiri zida sami, mi znamo ko smo i šta smo, koliko imamo loših dijela. Pa nam daje nekako da imamo, eto, nemamo nešto mnogo dobrih dijela, ali da nam je da imamo teških. Evo, kaže poslanik Alihi Salatu sam ništa teže na vagi vjernika sutra na sudnjem danu neće biti od lijepog, lijepog morala. Pa kaže također Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam da ono što najviše uvodi u džennet, jeste bogobojaznost i lijepo ponašanje. Takva Allah wa husnul huluk. Takva Allah, odnosno, to je dakle lijepo ponašanje sprem Allaha, a ovamo husnul huluk je lijepo ponašanje sprem, sprem ljudi. Zatim, Allahu poslanik sallallahu alaihi ve selleme ne samo da pojašnjava da je lijepo ponašanje e, razlog prevagnjivanja dobrih dijela i ulaska u džennet već je lijepo ponašanje i razlog ulaska u najbolji predio dženeta. Pa kaže vjerovjesnik alihi salatu wasalam, ja garantujem kuću u podnožju dženneta onome koji ostavi raspravu pa makar bio upravo. Zatim kaže i garantujem kuću u središnjem dijelu dženneta onome koji ostavi laž, pa makar i u šali, i garantujem kuću u najvisočijim predjelima dženneta onome koji uljepša svoje ponašanje. Zar nije ostavljanje rasprave, zar nije ostavljanje laži od lijepog ponašanja svakako, ali nije samo to lijepo ponašanje, već onaj koji doista u svim segmentima svoga života sa svim ljudima, sa svim stvorenjima, ne samo s ljudima, lijepo se obhodi i taj će i biti počašćen najvisočijim predjelima predjelima dženneta. Zatim kaže da čovjek sa svojim lijepim ponašanjem postiže stepene onoga koji stalno klanja i onoga koji stalno posti. Onaj koji uljepša svoje ponašanje, on postiže stepene i nagradu onoga koji stalno posti i stalno klanja. Stalno postiti nije lahko. Stalno klanjati noćni namaz nije lahko. I isto tako nije lahko uljepšati svoje ponašanje. Nije lahko, pogotovo danas, kakvi smo mi ljudi, nije lahko sa svima se lijepo obhoditi. Međutim, kako do ovog lijepog ponašanja? Čuo si. Allah to voli. To voli poslanik. Allahu su najdraži. I najdraži poslaniku, Muhammedu sallallahu alaihi wasallam, oni koji su najljepšeg ponašanja. Sutra ništa teže na tvojoj vagi neće biti od tvoga lijepog morala, tvoga lijepog karaktera. To će biti razlog tvoga ulaska u džennet i to u poseban predio dženneta. Oni koji stalno klanjaju poste, ti možeš postići nagradu tog dobrovoljnog posta, nagradu tog dobrovoljnog noćnog namaza sa svojim lijepim ponašanjem. Kako da to postigneš? Moraš da se boriš. Moraš da se trudiš. Kao što kaže poslanik sallallahu alihi wasallame, doista znanje postiže se učenjem i doista blagost postiže se strpljenjem. Da bi postigao blagost, da bi se uljepšao, moraš da se boriš, moraš da budeš trpljiv. Pa su naši prethodnici znali govoriti 40 godina, 40 godina, borio sam se sa svojom dušom sve dok nije postala, sve dok nije postala kako treba. Zatim moramo se obračunavati. Ako hoćemo da popravimo svoje ponašanje, moramo obračunavati svaku svoju riječ koju kažemo, svako svoje dijelo koje uradimo, kako sam se danas obhodio prema majici, prema babi, prema bratu, prema sestri, prema supruzi, prema djeci svojoj. Moramo se stalno obračunavati. Ako je bilo dobro, inša Allahu Teala, i sutra ću takav biti. Ako sam nešto pogriješio, obavezno sutra to ne smijem ponoviti i slično. Moramo se obračunavati. Onaj koji želi napredak, onaj koji želi sebi bolju budućnost, mora da se obračunava. Kao i firme, ali tako imaju inventare, nadziru, prate svoj rad kako bi popravili se u budućnosti. Zatim, vidjeli smo, čuli smo, ko nam je prvak u svemu, ko je naš predvodnik, ko je naš vođa, ko je naš imam, Allahu poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam, trebamo ih čitavati njegov životopis. Upoznavati se što je god moguće više s njim, a pogotovo s njegovim obhođenjem sa svim onim kategorijama ljudi koji su živjeli oko njega. Također, i njegove prve učenike trebamo upoznati kako su se i oni odgojili, dakle ne samo na primjeru Allahovog poslanika alihi salatu sam počesto mnogima to biva nedokučivo i počesto se mnogi pravdaju pa to je bio Allaho poslanik, on je podržan od Allaha, Allah ga je pomogao melekima i i i, ali kako su oni dakle ti malte ne, da kažemo obični ljudi, kako su se oni popravili, oni koji su bili uz njega poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, pa također dakle da izučavamo i njihov životopis i nemojmo nikada zaboraviti da često dovimo Allahu subhanahu wa ta'ala. Kod Allaha nalazi se sve u njegovim rukama. Allah subhanahu wa ta'ala je taj koji može sve. Ako je Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam koji je bio na posebnom stepenu morala, dovio Allahu da uljepša njegov moral, karakter, onda smo mi preči. Zato kažemo, gospodaru naš, kao što si uljepšao naš izgled, uljepšaj i naš moral. Gospodaro, molimo te da uljepšaš naš moral, jer doista niko drugi nas ne može uljepšati, uljepšati naše ponašanje, obhođenje kao ti